Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 25, 1969 Ipinag-utos ng Holy See ang pagtatatag ng prelatura ng Malaybalay sa Bukidnon. Kasabay nito itinalaga ng Vatican si Father Francisco Claver S.J. bilang Prelate Ordinary. Bunga ng Agosto ng nasabi ring taon ng ordinahang obispo si Bishop Claver. Matatag na kampanya sa pagsusulong ng bokasyon ng pagpapari at paglaban sa martial law government at militar ang ilan sa naging hakbang na pinagsikapan ni Bishop Claver na may palaganap sa kanyang prelatura. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.